viewers uh, want to know uh, things about Islam, I would like to give you uh, some information. That's my pleasure giving you information about Islam. İslam sanıldığı gibi sadece Hz. Muhammed Aleyhisselam'dan sonra gelen dinin adı değildir. Bizim inancımıza Kur'an-ı Kerim'deki ve Peygamber Efendimiz'in hadisi şeriflerindeki bilgilere göre İslam Hz. Adem'den beri bütün peygamberlerin anlattığı efendim e, ilahi dinin adıdır. İslam, as you know, uh, is not called, which only came from uh, by Prophet Muhammad. Uh, Islam is the name of the religion, came through all the Prophet since Adam and through all the Prophet and the Adam created. Hazreti Adem aleyhisselamdan sonra gelen bazılarının ismini bildiğimiz pek çok peygamber Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, Harun aleyhisselam, İsa aleyhisselam gibi peygamberlerin hepsi Allah'ın e, peygamberleridir. Yani Allah'ın elçisidir. Allah'tan insanlara Allah'ın bilgilerini, emirlerini getiren mübarek insanlardır. Islam came to God through all the prophets who uh, um, Moses alayhi salam, uh, who are Harun alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, and uh, all of the prophets came through by God. biz Müslümanlar olarak onun için insanlığın başından beri Allah'ın göndermiş olduğu bu peygamberleri hepsini seviyoruz, hepsine inanıyoruz. Hz. Adem Aleyhisselam'dan bizim peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a kadar Hz. İsa ve Musa dahil hepsini seviyoruz, hepsini sayıyoruz. Bu sadece bir göstermelik söz değil, çocuklarımıza isimlerini veriyoruz. Hatta mesela Müslüman çocuklar arasında Musa ve İsa, İbrahim gibi isimler çoktur. Belki aramızda da vardır. We like all these prophets as a, Mus as a Muslim because uh, all these prophets is written uh, in our book. And because we like all them, we give uh, the name to these prophet's name to our children. And uh, Musa as Isa as Christ, and Harun, Ibrahim, Maryam, Maryam, Mary. All these uh, names is given to the, our children and uh, uh, to through the generations, and we don't hate those people, and we don't hate the, uh, all, all, of these uh, prophet came to uh, this world by Allah, who is the creator of the universe, and. all this profit came through only one thing to uh, tell those people about Islam. Bizim e, Kur'an-ı Kerim'de e, mevcut olan bir ayet-i kerimede Allahu Teala Hazretleri bizim dinimiz ile daha önceki dinlerin aslında sözlerinin, inançlarının bir olduğunu. Onun için öteki insanları da bu aynı olan söze davet etmemizi söylüyor. Teâlev ila kelimetin sevâin beynena en la na'bude illallah ve la nüşrike billahi şeyen ve la yettehize ba'duna ba'dan erbaben min dunillah diye bütün insanların aynı inanca sahibiz, gelin aynı kelimede toplanalım diye davet etmemizi Kur'an bize emrediyor. Kur'an'da böyle bir ayet. Mevcut yani okuduğun ayet. Our, uh, our book, Quran, tells about other religion and tells us uh, we, we should uh, accept uh, the other people and we like the, to explain uh, Islam about the other people who, who is uh, Christian and uh, Jewish. And ee, since uh, earth created, this, we believe all these prophets were Muslim. Şey varsa, senin de ekleyebileceğin bir şeyler varsa istersen sen de gel. Çünkü bazen unutuyor, unuttuğunu şey yaparsın. O şey, e, şey, bir şey, şey, şey Bu e, aynı söz, aynı inanç nedir? Bu aynı inanç kainatı yaratan Allah'ın bir olduğunu, şeriki naziri olmadığını, onun e, alemlerin Rabbı olduğunu bildiren inançtır. Efendim, insanlar aslında bütün peygamberler insanlara bu bilgiyi vermişler fakat sonraları başka şeylere yanlışlıkla yönelmiş ve tapınmaya başlamışlardır insanlar. Aslında müşterek olan söz, yani sadece alemleri yaratan Yüce Allah'a ibadet etmektir. Biz buna tevhid inancı diyoruz. Yani Allah'ın bir olduğunu ifade eden inanç. Basically, all divine religions which has been sent by God, by Allah, are not the same thing. That is, uh, Allah is Unique is one and he has created all the universe and he has no associate and he is the lord of the universe and all those divine prophets all of the right of the prophets who been sent to humanity they declared the same thing but later on people themselves changed this word to their uh, own desires and wishes and uh, at the end we had different, apparently different religions, although they were originally the same. And this, this, this, this idea, this, which all the prophets conducted to people, is that uh, there's only one God who is Allah, and He has created all the universe. This is what we call tawhid. Allahu Teala Hazretleri yani bu kainatı yaratan Rabbimiz e, insanlara zaman zaman peygamberler gönderdiği gibi Hz. İsa aleyhisselamdan sonra da onun İncil'de bahsettiği, geleceğini müjdelediği ahir zaman peygamberi olan Muhammed'i Mustafa'yı As, as our Creator, Allah has sent several prophets. He has also sent Muhammad sallallahu alaihi wasallam after the, the Christ. And Christ also uh, told people, and Allah uh, told, told people in, uh, in the uh, Bible that He would send Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sellem. Sen biraz açıkla. And, uh, Allah told uh, Allah told in basic the first Bible uh, through Christ that he was going to send Prophet Muhammad and in the future, which is actually written in Bible. Onun için aslında insan e, Müslüman olurken yani bu çağın modern çağın insanı Müslüman olurken Hz. Adem'den, Hz. İbrahim, Musa, İsa aleyhisselama kadar Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa aleyhisselama kadar gelen bir hakikati ifade etmiş oluyor. Aynı hakikati e, Allah'ın kabul ettiği gerçeği efendim ifade etmiş oluyor. Efendim e, ve bütün dinleri e, çatısı altında toplayan temel inanç kabul etmiş oluyor. E, doğru olan bir şey yapmış oluyor. In fact, by accepting Islam, one accepts also all other prophets who has been sent to humanity by Allah, uh, starting by Adam and uh, Abraham, Jesus, and at the end, uh, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And uh, one also accepts by accepting Islam the uh, the reality, the, the truth, the truth uh, which Allah sent and uh, taught the, the, the, people through, through his prophets, all through history. Sen de anlat. Biraz geniş anlatırsın, ki daha iyi bilinsin. To accept uh, Islam or to be a Muslim is not only accept Prophet Muhammad is the messenger of Allah, also you should accept the, all the prophets who are sent by Allah through the world, and that they are the prophet, they are the messenger of Allah. And this is the true thing is written in this Quran, and uh, all the Muslim people accept all these prophets as well. Ee, şunu vurgulamak istemiştim bu konuşmamda. yani e, inancı e, düzeltmiş oluyor, yeni bir şey yapmamış oluyor. Hz. Adem Aleyhisselam'dan, İbrahim Aleyhisselam'dan, Musa Aleyhisselam'dan, İsa Aleyhisselam'dan beri mevcut olan bir gerçeği tekrar kabul etmiş oluyor. Bir yanılmayı düzeltmiş oluyor insan Müslüman olmakla. In fact, by uh, accepting Islam is just re-believing it, true religion and it's the correction of the belief which is truly sent by, uh, by Allah through his messengers. to accept it to be a Muslim is to believe in uh, one thing that uh, also said by the other prophet uh, came and, uh, to, through earth, the messenger of Allah. It's just uh, we believe in what they said is believe in only one, one God who is the creator of universe, who is Allah. <clears throat> Böylece Müslüman olan misafirlerimiz, Müslüman olmak isteyen misafirlerimiz doğru olan bir şeyi yapmış oluyorlar. Bir yanlışı düzeltmiş oluyorlar. Ama Hz. Adem'in razı olacağı, Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın razı olacağı, Musa Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın razı olacağı güzel bir şey yapmış oluyor. So, uh, by accepting Allah, you our guests are believing, starting to believe something which would originally what all, all the prophets, Jesus and Moses and all other prophets would agree and you would be believing, believing something originally all these prophets would conduct it to the people. To accept Islam to be a Muslim, uh, not only uh, accepting the Prophet Muhammad as a messenger of Allah, you accepted the other prophets as well, so that the other prophets would be happy that you accepted the true religion. <laughs> Tercüme biraz eksik oluyor. Yani benim söylemek istediğim tam anlaşılmıyor. Yani e, e, tamam. E, peki. Şimdi e, Kendilerini tebrik ediyoruz. Siz ben şey yapın, söyleyin. He ee, congratulates you. Müslüman olmak için iki şey gerekiyor. to be a Muslim you have two conditions. Bir, Allah'ın bir olduğunu ifade etmek. First thing is to pronounce ee, the oneness of, of Allah. Bu Arapça e, La ilahe illallah sözüdür biz dederiz la ilahe illallah ee, in Arabic. Ve e, Müslüman olmak için kişi diyor ki eşhedü en la ilahe illallah. Ben and, şehadet ediyorum ki Allah birdir. And to tell, to tell this we say eşhedü en la ilahe illallah. That means I witness that Allah is one. Allah is one. İkinci <coughs> ikinci e, söylemesi gereken şey the second condition. E, ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu yine ben şahit oluyorum, şehadet ediyorum ki Muhammed Allah'ın koludur ve elçisidir. And the second thing to say is eşhedü en la ilahe illallah in Arabic which means e, eşhedü enne Muhammed e, eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu which means I also witness that Muhammed, Prophet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem is his messenger and his his his uh, his, uh, his creature, his, his slave, uh, his, uh, his uh, servant, uh, servant and messenger. bu iki hakikati kabul etti mi insan, İki şeyi kabul etmiş oluyor. Yani Peygamber Efendimizin öğrettikleri şeyleri öğrenecek ilerideki hayatında, şu andan sonraki hayatında onlara tabi olacak. Allah'ın gönderdiği Kur'an-ı Kerim'i okuyacak, onların emirlerine uyacak. By declaring these two conditions, one accepts that, one agrees that he would learn all the teachings of Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem and Quran and obey. it. Çünkü Kur'an Allah'ın vahyidir. Because Quran is a revelation from God. Ve Peygamber Efendimiz de insanlara Allah'ın emirlerini öğreten bir öğretmendir. Onun sözleri önemlidir. And uh, Prophet sallallahu aleyhi ve sellem is a, is a, is a teacher. teacher to teach people the God's word. Onun sözlerine hadis-i şerif diyoruz. Traditions of Hazreti yeah. Uh, we call his words as the as hadith, which is traditions of Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar çok e, dikkatli bir şekilde zamanındaki şahitler, insanlar tarafından toplanmış ve yazılmıştır. These traditions of Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun zamandaki insanlar tarafından were carefully noticed when he, he was alive and uh, noted down and conducted through his story. Dünya üzerinde hayatının bütün safhaları, özel hayatı, ailevi hayatı, efendim ticari hayatı, dışarıdaki içtimai hayatı en cete detayına kadar şahitler tarafından tespit edilmiş, bu kadar teferruatla tespit edilmiş bir başka insan yoktur. There's nobody on earth who has lived, who, who, who lived on the, on the earth, whose life has been uh, so de has been recorded in, in so much detail, every detail of his life, his private life, his family life, his uh, social life, his uh, almost his commercial activities, everything was uh, written down, recorded, and without any uh, uh, corruption, uh, it, it, it, was conducted from generation to generation. Sen de söylemek istersen yine şöyle bir şey. Tamam mı? Ee, bir insan eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü deyince bunları kabul etmiş oluyor, Müslüman oluyor. Ee, bir de fiili olarak yapması gereken şey evine gittiği zaman e, tepeden tırnağa tam olarak yani vücudunda hiç ıslak bir yer kalmayacak şekilde iyi bir şekilde yıkanmaktır. Biz buna dini bakımdan gusül abdesti almak diyoruz. E, bu iki şekilde oluyor. Bir namaz abdesti kısa kollarını yıkayarak, ayaklarını yıkayarak alınan abdest. Bir de bütün vücudunu çok dikkatli bir şekilde hiçbir yerde e, kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak. Buna da gusül abdesti diyoruz. Yani Müslüman olacak olan bir insan eşhedü en la ilahe illallah diyecek ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyecek. Bir de evinde tepeden tırnağa hem maddi hem manevi bir temizlik olmak üzere bir e, böyle dini e, yıkanma abdesti alacak. Böylece Müslüman olacak. Ama bu sözleri söyleyince Müslüman olur, yani evinde de yıkanır. Yani bu sözleri söyler söylemez Müslüman olur. To accept Islam and to become a Muslim, one should tell first eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü uh, as we uh, as he uh, described before. And the second thing to do is to have a bath which has a religious meaning, which we, we call it ghusl. it it it, uh, it means one uh, washes all his body from top to down, and by doing this, he cleans himself in first place. And uh, we have also another cleaning, which is wudu, and it is it's done uh, every time you intend to pray. Böyle Müslüman olan bir insanın E, yapması gereken beş önemli e, ibadet var. E, e a person by, by this way becoming a Muslim uh, he's supposed to do five things. Bir bu sözü sık sık söylemek. La ilahe illallah, sözünü söylemek. The first thing is to repeat this word frequently. La ilahe illallah. Sonra günde beş defa namaz kılmak. And the second thing is to pray five times a day. Ee, sonra e, yılda bir ay Ramazan ayında oruç tutması. And uh, to fast during, during the Ramadan a month in every year. Eğer e, varlıklı zengin Müslümansa fakir Müslümanlara zekat vermesi. And he, if he is a rich person uh, to give away to uh, two people uh, charity put, uh, from his from his uh, property as charity. Uh, for meal, food every night one. Uh, yani yıl, yılda bir defa, yılda bir defa malının yüzde iki buçuğudur şey e, yani bu dini mecburiyet, mali ibadet. Uh, 2.1% of your bir mali ibadettir. Beşinci. Buyurun. Beşincisi de eğer zengin ise e, ve vücudu sıhhatli ise, imkanı varsa e, şey hac etmesi. Tabii bu haccın belli bir zamanı vardır. Uh, of course this uh, hajj has a certain time. I mean you must do it in certain time during the year. Ee, bu şeyde gelecek yani önümüzdeki ilkbaharda. Uh, the next hajj will be in the next springtime. Ee, Ramazan haçtan biraz önce olacak iki ay kadar. Ramazan is just two months before hajj. Yani bu oruç tutmak. Demek ki onlar uzakta efendim mali vazifesi de bir yıl tamamlandıktan sonra her yıl bir yıl tamamlanınca verilir, yılda bir defa. And, and the financial obligation of obligations are, uh, are due after one year every every year. Yani bir yıl tamamlamadan gerekmez. Bir yıl tamamlandıktan sonra. one shouldn't, I mean, one doesn't need to do any uh, any financial charity or Uh, <coughs> obligatory viewing donations Böylece before one year is completed. Böylece şimdi e, bu beylerin hanımların yapacağı şey günde beş defa namaz kılmaktır yani şu anda şu günlerde. So, so after accepting Islam, the first thing you should do is to pray five times a day since other obligations are, are required. Evet. Tabii e, bir şey belki yanlış anlaşılmasın. Yani insanın fakirlere iyilik yapmasının asgari, en aşağı sınırı yüzde iki buçuk e, şey yapmasıdır. Bu farz olan, mecburi olan şeydir. İsterse, istediği zaman, istediği kadar, istediği fakire, istediği yoksula her zaman yardım etme e, hakkına sahiptir ve bu güzel bir şeydir. Of course the percentage, the 2.5% donations from your excess property, not from basic property. I mean, Islam has put some uh, limits to property after above a limit. You should, you, you have to donate. But if you don't have that much uh, property, you don't have to donate. But this 2.5% is not a, a, limit. I mean, you can donate as much as you, you like. I mean, this is just the uh, minimum uh, minimal amount you, you are supposed to donate. Böylece yani biraz tercümeyle e, İslam'ı anlatmaya çalıştım. Şimdi kendilerini kelime-i getirmeye davet edeceğim. Ee, e, so, uh, we try to talk about Islam to you by just translation. And now he will be, he is inviting you to uh, pronounce Islam. Let, I say, let us say e, uh, together the uh, e, e, şahade words. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Tebrik ederiz. Bu şey tamam oldu. Den şu şeyleri inancın bazı şeylerini söylemek istiyorum. Amentü billahi Let us say this word also. Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil ahiri vel yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi minallahi vel ba'su badel mevti hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulühü. Bu son söylediğim sözün manası deminden beri anlattığım şeylerdir. Last thing you, you talk together uh, means everything is so far. Tercüme edelim. Amentü billah deyince ben Allah'a inandım demiş oluyor. Amentü billah means I believe in God. In Allah. In Allah. Ee, when uh, some says God, uh, this is a God which he believe. But Allah is the creator of the universe. There is difference between God and Allah. Allah is God, but not all gods Allah. There are some uh, things uh, people say this is God, but it is not God. For example, he worship to a mountain and say this is God. This is not true. to billah. Biz Allah'a inanıyoruz. We believe in Allah. Ee, ve melaiketi ve meleklerine inanıyoruz. And we believe in his angels. Presence Gabriel existence of his angels. And, uh, Cebrail vesaire meleklerin Gabriel, uh, Michael, Michael, Michael and, yes. uh, so on. Ve melaketi. Ve kütübihi Allah'ın gönderdiği kitaplara yani peygamberlerine gönderdiği e, bilgilerin e, teşkil ettiği kitaplara. And also we believe in his books. In, in his books which he sent to his messengers. For example, uh, Torah, Torah, uh, uh, Bible, and Zebur to Davud aleyhisselam. Zebur is the third book which has been sent to David. Ee, sonra e, İbrahim aleyhisselama gönderilen and şey, Suhuf-i İbrahim diyoruz. Papers which, was, which were sent to Abraham. Ve Kur'an. And Quran. And all e, religious books. And all really religious books. Real, religious books. Ve kütübihi. Ve rusulihi Allah'ın gönderdiği bütün peygamberlere inanıyoruz. Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz'e kadar. E, bunların sayısı bilinmiyor ama yüz binlerce. Their number is not certain, certain known, not known, but they are in hundreds of thousands. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor her topluluğa bir peygamber göndermiş. Because Allah says in Quran that he sent a prophet to all uh, cities and states, nations, communities, nations, not e-, even, even small tribes. Perhaps <coughs> Buddha may be a messenger, for may, example. Maybe Buddha was originally a messenger. Ee, biz bütün e, Resulüne, peygamberlerine inanıyoruz. We believe all in all his prophets. Ee, Vel yevmil ahiri. Vefat ettikten sonra insanlar e, yani ahiret hayatına inanıyoruz. And we believe in hereafter. Ee, that, that we will uh, be resurrected after that. E, yani e, iyi insanlar cennete gidecek. Good people will go to heaven. Ve kötü insanlar cehenneme gidip cezasını çekecek. And the bad ones will go to hell and will be persecuted there. Ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala. İnsanın başına gelen çeşitli olaylar hayatında, üzücü veya tatlı olaylar Allah'ın takdiridir. Ee, onları da biz tahammülle, sabırla karşılıyoruz. Çünkü Allah'ın imtihanıdır. Everything we experience on this earth, good or bad, sad or happy, is from Allah. And we take them all uh, as examinations. As, examination, as testings from Allah. Yani biz biz Allah'ın iyi kulu muyuz filan onu anlamak için Allah kaderi bunlar. So this is, these are just tests which Allah uh, takes us to. Evet. Evet. And it, in Muslim belief, do you believe that there is kind of like a purgatory in between? Yeah. yeah. I mean bir cennet, cennet ve cehennemden bahsettiniz diyor. Arada bir yer olduğunu inanıyor musunuz? Arada bir yer daha var. Ona Araf deniliyor. Yes, we believe in, in uh, such a place that we call Araf. Orada yani ne cenneti hak etmiş ne de cehenneme düşecek duruma e, gelmiş olmayan insanlar olacak. It's the place for people who hasn't uh, desert the heaven, neither the uh, nor nor nor the hell. Yes. Just in between. Do they stay there for a certain period, or do they ever reach paradise? Devam mı kalacaklar yoksa cennete gidecekler? Allah bilir. Allah evet. E, hayri ve şerri minallahu teala vel basu ba'del mevte hakkun. And uh, resurrection after death is true. E, olacak olan bir gerçek hadisedir. Allahu Teala Hazretleri insanları e, ahirette muhakeme edecektir. And Allah will uh, judge people in the judgment day. Bunları söylemiş olduk yani so, bu söz. he told all this by saying Amen billahi ve meleketihi ve kutbihi ve rasulihi ve yevmel ahir Just two people together. That was discrimination. Evet. Tabi e, insanın e, hayatında en mühim olay e, iyi yaşıyorlar şimdi bu kardeşlerimiz. Hayat, bir insanın hayatının en mühim günü böyle bir gün. E, you are experiencing the the most important event of your life. Ee, ve e, insanın Allah'ın sevdiği kulu olması, sevdiği bir kulu olması için e, bu kadar bilgilerin uygulanması gerekir. And, bu e, bilgilerin. In order to be a love slave to Allah, his knowledge should be practiced. Yani insanın Müslümanca bir hayat sürmesi gerekir. Uh, one should uh, lead a Islamic life. Bu da daha geniş bilgiyi gerektirir. So this needs more knowledge about Islam. Onun için Kur'an-ı Kerim'i ve Peygamberimizin hadislerini okusunlar. So, uh, he advises you to read Kur'an and uh, hadith of Prophet. Ve e, Müslümanlarla temaslarını yani Müslüman toplumun içinde olmaktan uzak kalmasınlar ki e, yani kardeşler birbirlerine daha iyi anlatır İslam'ı. Da İslam'ı beraberce da, daha kolay yaşamak mümkün olur. And uh, you also keep in touch with Muslims and Muslim society so that you could practice Islam much more easily. They can tell you Islam as Evet. İnsanın Müslüman olması güzel bir şeydir. Fakat başka insanları da bu güzel şeye çağırmak, onların da cennete girmesine sebep olmak daha güzeldir. Being a Muslim is something very good, but inviting other people to it is also Onların da mutlu olmasını, and, cennete girmesini sağlamak. And providing uh, them and uh, to go to paradise, providing them to to go to, uh, to be good Muslims and to go to paradise uh, is also something very good. Onun için e, Kendisi Müslüman olduktan sonra bir de İslam için çalışmalara uygun olur. After being a Muslim, accepting Islam, e, you should also e, work for Islam yourself. Biz e, Müslümanlar olarak e, bu kardeşlerimizin yaşadıkları toplumdan uzakta yetiştiğimiz için bu toplumu iyi tanıyamayabiliriz. Ama onlar kendi toplumlarını daha iyi bilirler. Onların nasıl yetiştiklerini daha iyi bilirler. Onlara gerçekleri daha güzel anlatabilirler. Dilleri de daha müsaittir konuşmalar. Uh, so you can uh, talk to people much easier and conduct Islam and tell about Islam much easier than us. E, bazı şeyler yapmak isterlerse, e, sorularına cevaplar ararlarsa, bu Markfield'deki e, Islamic Foundation ben kütüphanesini gezdim. Kütüphanesinden istifade edebilirler ve oradaki bazı şahıslarla konuşarak bilgilerini genişletebilirler. Uh, uh, foundation, I mean, uh, information and knowledge about Islam, you can, he advises Markfield Conference Center in uh, Leicester. Islamic, Islamic, there is an Islamic foundation uh, which has been established uh, for Islamic studies, and they have a special section for uh, new Muslims. Böyle şeyler var, e, e, odalar var, uzun zaman çalışabilecekleri güzel kütüphane var. They are, they've got quite good facilities, such as separate rooms to study individually, and they, uh, they've got selection of books. If you want to know more about Islam. Geçtiğimiz hafta biz oradaydık. Beni gezdirdiler. Kütüphanesi de zengin, güzel bir kütüphane. We ee, were there last week and we visited the center and so different to the Quran. Söyledi. The books are different to the Quran. Yeah, I mean, uh, there, there, you, you, you can find uh, translations of Quran and also all other uh, Quranic uh, Islamic resources. I mean, not only Quran. Yüzlerce de neşriyatı var. E, şey yani e, otentik yani sağlam şeyler. Also they've got very their own authentic publications. Any of course their own English. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Thank you very much. İngilizcemin daha iyi olmasını ve doğrudan doğruya daha rahat konuşmayı isterdim ama inşallah ileride çalışacağım. Each other, uh, speak English better and tell all this to your to your wife himself? Yes, <laughs> so he wish he could speak uh, yes. English better and he could explain. Hello. Sure. Yeah, sure. You mean Ten Commandments? Yeah. Yes, we believe in that. 10 Tabii. Ee, şeyde e, e, e, Ala suresi var. E, Kur'an-ı Kerim'de. Orada su, Suhuf İbrahim'e ve Musa diye bildiriliyor. Yeah. Ala suresi. In, in Kuran uh, there's a verse, verse which is Ala. In this verse uh, Allah tells about the, the pages which was sent to Moses. Musa yeah. and Ibrahim. And also Ibrahim. Abraham. Do, do you believe in the, the Bible, the Old and New Testament, or just the Old Testament? I don't believe in the Bible. Not. Tevrat'a da, İncil'e de ikisini birden biz, biz, e, biz hakiki, hakiki Tevrat ve hakiki İncil'e inanıyoruz. Yani Musa aleyhisselama ve İsa aleyhisselama indirilmiş olan e, otentik yani hakiki e, gerçek Tevrat'a inanıyoruz hani şimdikilerde bazı değiştirmeler olduğunu biliyoruz. We believe in the original authentic Old and New Testament. Yani Musa Aleyhisselam'a indirilen Tevrat, İsa Aleyhisselam'a indirilen İncil'e inanıyoruz. Old Testament. The Torah, which is Old Testament, which was sent to Moses, and, and New Testament, which was sent to Jesus. Oh, we believe in we believe in both, but we also know that the uh, Old and New Testaments, which is present today, yeah. are corrupted and changed in several right, ways. Yeah. Bunu e, şeyler de biliyorlar yani e, Hristiyan alimleri de biliyorlar. And uh, Christian scholars also know about it. Yani Hz. İsa'nın zamanındaki kendi diliyle olan İncil mevcut değil, sonraki yıllarda yazılmış. We haven't got any copy of uh, origin, which was written in the original, or, original uh, language of Jesus. It was written just later on. Üniversitenin bir e, bilimsel dergisinde okumuştum yıllar önce. E, Lut Gölü'nün kenarında bir mağarada çok eski e, tomarlar, el yazmaları bulunmuş. He said, he says he, he's uh, read in a, in a paper years ago that uh, just near a, uh, near the lake uh, Lut, Lut um, English, in Palestine. Dead Sea. In, in, in a cave. Dead Sea. Dead oh, Sea. Oh, that, that, that's it, yeah. They, they found some... That, that is a, yes, yeah. yeah, some, yeah, parch parchments, yeah. scripts, mm-hmm. which were... Or, yeah. Yani buradaki şeyler e, eski şeylere daha yakın. So these uh, parchments and scripts are much closer to original ones. That's right. Yeah. Mm-hmm. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in tercümeleri. Efendim e, şey, yapıyoruz, takdim ediyoruz. These are translation of, translations of Kur'an. you? Don't mention. We share one. okay. I've got one. Okay, uh, that's great. Okay. We want to ask as well about, um, obviously our families and traditions, some traditional festivals here also of Christian like Christmas and things. Um, obviously we've been brought up with song, all our family and friends celebrated. Can we still celebrate Christmas and things like that? It is it's our birthday. Or, just so stay with your family but not get involved. Bu Hristiyan, Hristiyan adetleri var diyor. Christmas gibi. Bu yortular gibi. Bunlara hala kutlayabilir miyiz? Senelerdir. Ee, Peygamber Efendimiz, ben baş, bir olayı anlatarak e, nakletmek istiyorum. Evet. All right. He, he, he is just, he's just explaining by giving an example. Yeah. Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'ye gitti. Mekke'den hicret etti. Medine-i Münevvere'ye gitti. Ee, Prophet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem e, migrated from Mekke to Medine, another city. Ve orada bir takım e, şeyler, merasimler ve yarışlar, eğlenceler yaptıklarını gördüm Medine'de. And he saw that people are were celebrating something and uh, doing some uh, ceremonies, Cere and, ceremonies uh, and uh, rituals. Eğlenceler, rituals filan. Also uh, entertainments. Ve sordu bunlar nedir diye. And ask what are all, all, all, what are all these? Dediler ki bunlar e, Nevruz ve Mihrican'dır. Yani 22 Mart, 22 Eylül, güneşin ge geceyle gündüzün eşit olduğu zamanlar. Biz bu zamanlarda böyle eğleniyoruz. Dedi. And they told him that this, this is for uh, Nevruz and Mihirjan, which two days in, in the years, the 22nd of March and 22nd of uh, September. September, in which the day and night is equal. And they said we are celebrating this event. Bu bir şey İran'dan gelme bir bayram. So they said uh, this is a celebration from the tradition of Persian. Ee, onun üzerine Peygamber Efendimiz dedi ki, bunların yerine Allah bize iki bayram gönderdi. And Prophet sallallahu aleyhi ve sellem told them that instead of these, Allah has sent us two celebrations. Birisi Ramazan'da ibadet edip oruç tuttuktan, sevapları kazandıktan sonra olan Ramazan bayramı. The first one is the with Ramadan, Ramadan, which is celebrated after earning all good deeds doing, uh, uh by fasting during 30 days. İkincisi de hac, hac, haccın yapılmasından sonra gelen Kurban Bayramı. And the second one is the uh, al Fitra which was celebrated after uh, uh, accomplishing Hajj. İkisi de çok e, derin birer ibadetten sonra. These two are both celebrated from very two very important uh, prayers. I mean, yani, uh, worship. Yani çok böyle e, Allah'a yakın olacak ibadetler yaptıktan sonra, sevapları kazandıktan sonra yapılan iki bayram. Two very important celebrations uh, which are after having done very very important uh, religious Studies. <laughs> Duties. Duties, yes. Yani bizim iki bayramımız var. Öteki bayramlar bizimle so, ilgili değil. We have only two celebrations and all other celebrations Bütün Müslümanlar için bu tür uh, not related to Muslims. Evet. Vera, you are, Vera. Your name e, will be Maria. İnşallah. Meryem. İnşallah. Susan. You are. Efendim. Susan. Susan. Kalabilir. Kalabilir. Susan aynı. Evet. Do you uh, like any uh, new name? No, Susan. Susan is better. <laughs> okay. Cat. was the uh, fourth uh, caliph, uh, do you know? <laughs> Very important. And he, he was my ancestor. <laughs> Hayırlı olsun. Tebrik ediyoruz. Sevim Bey. Şeyler, kayınpederiniz. Kaynana, kayınpeder, hanımın müdürü. Müdür? Hanımın, hanımı çekiyor şirketiyle beraber çalışıyorum. İnşallah e, tekrar tekrar görüşürüz. İnşallah. Ben de İngilizcemi biraz ilerletiyorum. Before the gone, Ali here, hocam, Ali bu? burada bizim Ali'miz. Sizin Ali'niz de bu? Evet. Ali'miz de burada inşallah. Evet. Very nice people. İnşallah granddad is called after his grandchild. <laughs> Biz, bi, bizde adettir dedelerin ismini koyarlar. The tradition is uh, call after the granddad's name. Şey, e, This, is Turkish delicate. Do you know? Very, very nice uh, sweet things. Судите на К2. Ne diyor? Ben çok seviyorum diyor. Ben en çok seviyorum. Bu çok güzel. Biz Malezya'da birisine bir generale hediye ettik. Malezya'da bir generale hediye ettik. Malezya, you know Malezya? The big army. Hediye ettik. Dolaba kilitliyormuş. Günde bir tane yiyormuş. We locked the wardrobe. Every day eating one Same as you, korkuyormuş çocuklar yağmalar diye. I think somebody eating, you know başka mı? Böyle bir daha alıyorsun. Çok utangaç. Evet. Ben çok sevdim. Yani. İlla Yani müeddep insanlar. Böyle baktım e, temiz insanlar. Very clean Benim izlenimim bu yani. Yani şey, şimdi benim kaynanam kaybolmam. Domuz etini falan 15 sene önce. 15 years ago, you understand what pig, 17, 17 yıl önce okumuşlar. Bütün kitapları okumuşlar. Yani domuzun zararlarını, Müslümanlar ne kadar güzel olduğunu. Ama o zamanlar ben yoktum yani. Biz 7 seneden beri beraberiz. 7 seneden beri biz aktar aktar aktar aktar. İnşallah bir yana kadar geldik. Çok şükür. Benim hanımı zaten Adana'da müftülükte Müslüman yoktu. Bunun ismi konuldu mu? Ya, Ali dediğiniz konu koydunuz. Allah hayırlı eylesin. Hazretlerini şefaatini vermesin. Ne yapayım? Kulağına ezan okuyun. Tamam. Şunu biraz çekerseniz. Evet alacağım. Bizde isim koyma adeti The tradition for the Islamic for the name, you know. Ezan okuyor. Ezan, you know, Allah'a bekler, Allah'a bekler. Ondan sonra e, bir kulağına da bir tane. And one earring right, right here as a comment. Similar to Ezan. Similar to Ezan. Similar to Ezan. Stand up? No? Yes. Up yes. Here? Merhaba. Gelin. Hocam. Kıyam var, kıyam. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayyâle salah. Hayyâle salah. Hayyâle felah. Hayyâle felah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya ala salati, hayya ala salah, hayya ala felahi, hayya ala felah. Kad kâlet salatu, kad şâdet salah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ya ilahe illallah. Ya Ali, Ya Ali, Ya Ali, Ya Ali, Ya Ali, Ya Ali. Allah sizi hakiki Müslüman eylesin. Amin. Cennette komşu eylesin. İki yanlara diyor. Amin. Hayırlı evlat olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür, ederim. tebrik ediyorum. Congratulations. Very nice. See, see you in Turkey, inshallah. I hope so. I hope so. In my home, my family. Yeah. Gideceğiz inşallah. Öyle mi? Altı, altı ay Tamam. Davet ediyorum. Uh, ee, invite Yoksa Ankara kapsamında. İstanbul sor kalacak. Çok güzel bir e, şeyimiz var. E, e, dağın çok manzaralı güzel bir yerinde. Boğaza karşı. As you know, opposite the beach. Çok, çok güzel bir lokantada yemek, yemeğe davet ediyorum. Beautiful restaurant. Okurdu sorayım. Hocam hocam zahmet olur şimdi. Buna buna buna yemek buna yemek teklifi yaptığınız zahmet olur hocam. Artık be sorry for food for you. Yok ben kardayım. Çünkü e, you always şey, said I'm always win because we e, take şey, the, yeah. e, arkadaş kazandı. We get the friend. You know? Oh yes. İnşallah. İnşallah. İnşallah. See you again in Turkey. Okay. Nakış tufan kokuyor anlamda. Çok iyi. Evet. Arkadaşlar biraz mutfakta şey sergilen Evet, buyurun. Aleyküm selam ve rahmetullah. Buyurun. Şey, bunların nikahlarını kıyacağız. Şahit var mı? Var şahit. Tamam, hepiniz şahitsiniz. Şey değil. Peki. Aynı sözleri beraber söyleyelim. Beraberce. Türkçe biliyor musun? Biraz Estağfirullah. Together. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. El-Azim. El-Kerim. El-Lezi. La ilahe. La ilahe. İllahu İllahu El Hayyel Kayyum El Hayyel Kayyum ve etûbü ileyh Âmentü billah ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve yevmil ahir ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi Teala vel gâşi şey. ba'del mevti hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Ee, sen mi tercüme edersin? Ee, neydi hanımınızın ismi? Suzan Hanım. Ee, Suzan Hanım, e, sizin İlhan Bey, e, sizinle evlenmek için e, bana müracaat etmiş bulunuyor nikahını kıymam için. Efendim, e, İlhan Bey ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz şu anda? Yes. You see, yes. Peki İlhan ve e, Suzan Hanım e, sizin evlenme teklifinizi kabul ettiğini şu anda e, yes diyerek e, şey yaptı. E, tabii onun kabulüne bağlıydı. Siz de onu eş olarak zaten talep etmiştiniz. O da kabul edildi. E, hanım olarak aldınız, kabul ettiniz mi? Şu anda aldınız, kabul ettiniz. Halde ben de nikahınızı kıy kıydım. Şu anda dini nikahımız tamamlamış oluyor. Duanızı yapacağım. Böyle beraber dua edelim. Elhamdülillah lezi ahalle nikah ve harrama sifah ve beyyenelena fi kitabihil harama vel halale ve kubah ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men efendim geniş imkanları olan camimiz olsaydı da yani keşke bu işlere daha çok imkan, maddi imkan ayırmış olsaydık, müesseselerimizi kurmuş olsaydık da nice insanın daha çabuk hidayete ermesine vesile olsaydı. Çünkü onlardan biri İslam'a kazanmak bizim için çok büyük kazanç tarif edilmeyecek kadar büyük bir sevap. Bizim bu çalışmaları sürdürmemiz, yap, yapmamız lazım. Bu Markfield e, İslam Merkezi'nin yaptığı gibi bizim de daha samimi olarak, daha içten, efendim halkla iç içe, kucak kucağa, yan yana olarak bu işi yapmamız lazım. Bu işte tabi e, eşi İngiliz olan kardeşlerimize de görevler düşüyor. Sizi kutluyorum. Kiralık da olsa böyle bir yer tuttu. Yabancı kelime kullanmaktan kaçınıyorum. Caminin öbür görevlerini çalıştıran. Şimdi biz namaz kıldık. Şurası ibadet vazifesi gördük. Şimdi de eğleneceğiz. Şu anda eğlence faslı başlıyor. Neden? Çünkü biz Müslümanız. Cami bizim canımız, ciğerimiz, kalbimiz. Nasıl eğleneceğiz? Sahabe-i kiram hoşlarına giden bir şey olduğu zaman alkış tutmazdı. Alkış bizde yok. Demin alkışladılar şeylerimizi. Semih Bey kardeşimizin efendim kayınvalidesini, kayınpederini alkışladılar. Bizde alkış yok. Sahabe-i kiram ne yapardı alkış yerine? Allahu Ekber derdi. Onun için tekbirle başlayacağız O, o da bizim alkışımız. Yani onlara alkışımız tekbir. Tekbir getireceğiz. Bir. Salatü selam getireceğiz. İki. Benim bildiğim iki tane şey var. La ilahe illallah tekrardı nakarattı ilahi var. Ben o iki tanesini söyleyeceğim. Gerisini başka bilenlere bırakacağım. Yani başlayacağım. E, La ilahe illallah'ı anlattık ya bu akşam. Yani Allah bildir Şereki nazarı yoktur. Öyle taşa, ağaca, puta, heykele meykele tapmıyoruz. Allah'a, kainatı yaratan Allah'a ibadet ediyoruz. Efendim, onları şey yapacağım. Onun için buyurun, Beraberce tek tekbirden başlayalım. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd, Allah imanın tevhide gel tevhide. Tevhid la ilahe illallah demek. Bu ilahi Aziz Mahmud Hüdayi Efendimizin. O çok büyük bir, bir, bir zat idi. Evliyaullah'tan. Buyurun tutura böyle güzel duygularını ifade etmiş ve şiirleri bestelenmiş. Ee, buyruğun tut Rahman'ın tevhide gel tevhide. Yani Rahman olan Allah'ın emrini dinle. Emrine kulak ver. La ilahe illallah demeye gel. Tazelensin imanın tevhide gel tevhide. Peygamber Efendimiz diyor ki imanınızı la ilahe illallah, la ilahe illallah diyerek zaman zaman tazeleyin. Senin de imanın tazelensin. Gel bakalım sen de tevhide. Sen de la ilahe illallah de. Ondan sonra la ilahe illallah'ı da tekrar kendisi söylüyor. Yani emrettiğini yapıyor. Sonra müşkilde kalan kişi. Yani dünyada işi şaşırmış. Ne yapacağını efendim e, kararlaştıramamaz duruma gelmiş. Müşkül duruma düşmüş insan kişi. Kolay işi zorlaştırma. Yani yanlış yollara gidip de e, kendini dağıtma, Bırak gayri teşvişi, böyle e, artık e, bu karışıklığı bırak, tevhide gel. Yani bunalımdan çık, karışıklığı bir tarafa koy, apaçık olan şu e, şey inanç yoluna gel diyor. Sonra e, sen seni ne sen kendini ne sanırsın? Yani niye böyle efendim kendi aklına şeyine güvenerek efendim bir şey biliyorum diye sanarak kendi bildiğin şekilde yol tutturuyorsun. Sen kendini ne sanıyorsun? Bu fani dünya, dünyaya aldanıyorsun. Fani dünyaya aldanma. Yani bu hayat böyle durmaz. Genç gençken insan ihtiyarlar. Efendim güçlüyken güçsüzleşir. Bu fırsat elden gider. Bir zaman gelir efendim başka durumlar meydana gelebilir. Efendim Faniye sakın aldanma. Şu fani dünyayı ebedi kalacak sanma. Herkes gidiyor. Bir zaman gelip sen de gideceksin. Efendim hoş bir gün uyanırsın. Yani eğer söz dinlemez de gene dünyaya dalıp aldanmaya devam edersen bir gün gelip nasıl olsa anlarsın işi, uyanırsın. Sen onun için e, vaktinde uyan, tevhide gel. Hüdayi'yi dinle. Bu şiiri söyleyen büyük zat. Hüdayi'nin e, şiirdeki şeyi yani bu zatın şiirdeki adı Hüdayi. Hüdayi Güşeyle. Dinle bu nasihati. Aşka gelip Güşeyle. Yani sevgi ile dol efendim aşka gel coş efendim bu kevser gibi şerbet gibi olan güzel yola tatlı yola gir tevhide gel tevhide diyor. Birisi benim e, bu akşam münasebetiyle yani Semih Beyler ve şeyler münasebetiyle efendim la ilahe illallahlı ilahi olarak e, hatırıma gelen bir tanesi bu. Bir tanesi Yunus Emre'nin bir ilahisi efendim taştı rahmet deryası, gark oldu cümle ası efendim dört kitabın manası la ilahe illallah. Birkaç beyt, e, bestesi var bunun. Benim sevdiğim bestesini başlayacağım. Arkadaşlar devam ettirsin. Taştı rahmet rahmet deryası gark oldu cümle as. Dört kitabın manası La ilahe illallah Hu Allah illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Erenlerin bura Yakın eder Arşın kürsün direği La ilahe الله kitaplarda yazılıdır, gönüllerde gizlidir. illallah Yunus da bunu dedi Yandı yürek aşk oldu Mevla'nın güzel ecel oldu. Kalanlara selam olsun. Namaz için öldüğümüze, namaz için hangi ilahileri okuyacağınızı, üç tane ilahi sağ olursak yarın akşam başka, yani bu akşam kelime-i tevhidle ilgili ilahileri efendim okumuş olduk. Bunları da öğrenelim, öğretelim. Yani bunlar manzum vaazlar. Musikiyle vaaz demektir yani. Çünkü tevhide gel diyor. Efendim derviş ol diyor. Efendim diyor Evet. Onun bir şeyi vardı, e, ilahi kitabı vardı demin, dün gösterdiği yanda. Sen onu getir ve görelim bakalım. Akşam yedi buçukta. Tamam. Evet. Ondan sonra sekiz buçuk eder. Oldu. İlan edelim mi? Yarın e, Akşam namazı ile yatsı namazı arasında gene burada programımız olacak. Fakat bir kardeşimiz davetlileri yedi buçukta burada yemeğe davet ediyor. Yemek burada yenilecek yedi buçukta. Ondan sonra 8'e kadar yemek bitecek. 8'i çeyrek geçeye kadar 45 dakikada. 8'i çeyrek geçe şeye başlayacağız. Hadis sohbetimize inşallah başlayacağız. Yatsıya kadar devam edecek. Yatsı yıkıldıktan sonra da ilahilerimizi okuyacağız, dağılacağız. Yarınki program kısaca Özet olarak böyle. Allah hepinizden razı olsun. Katıldığınız için efendim Başka hadis-i şeriflerde var. Yani tanıdığınıza tanımadığınıza selam veriniz. Sadece tanıdığınızda değil, tanımadılar. Efşü selam. Sonra ve et ta'am efendim yemek yediriniz. ziyafet veriniz. Ve sallu billeyli ve nasu niyam Herkes uykuda, uykudayken geceliğin kalkınız, Allah'a ibadet ediniz, gece namazı kılınız buyurmuş. O, o günkü konuşması o rastlamış demek ki. Sonra Müslüman olmuş Abdullah İbni Selam radıyallahu Yahudi alimlerinden, alim bir kimse. Müslüman olmadan önce Peygamber Efendimiz'e gelmiş, Ya Resulallah, ben Müslüman olacağım, fakat demiş, önce ben Müslüman olduğumu ilan etmeden önce benim hakkımda Yahudi cemaatlerine nasıl bir kimsedir diye sorun lütfen demiş. Peygamber Efendimiz de Yahudi kale komutanlarını, kabile başkanlarını çağırmış. Medine'nin civarında onların kaleleri vardı. Hurmalıklar arasında. Büyük kurma bahçeleri vardı. Hayber'e kadar uzanıyordu. Hayber uzak bir yer Medine'den. Yani kaç yüz kilometre mesafe. Nasıl bir insandır? Sizin bir aliminiz varmış Abdullah İbni Selam filan diye sorunca çok methetmişler. Çok iyi alimdir çok takva ehlidir, çok ibadet ehlidir, çok iyidir, çok güzeldir diye çok methetmişler. Ondan sonra Müslüman olunca da Abdullah İbni Selam kızmışlar. Bir sürü laf söylemişler aleyhine ama tabi ilk başta tahkik ettirdiği için Peygamber Efendimiz ne olduğunu önce söylettiği için <clears throat> yemek yedirmekten aklıma geldi yani. Bir arkadaşlık, bir muhabbet, bir sevgi, bir kaynaşma oluyor. Allah razı olsun. Müslüman olmayana selam verilebilir, Allah'ın selamı verilebilir. Selamlaşma yapılabilir. Allah'ın selamı verilemez. Çünkü e, bizde Esselamu Aleyküm demek sadece dünyada sana selam olsun demek değil. Ahirette de darüs selam olan, selamet yurdu olan cenneti de Allah sana nasip etsin demeye kadar gidiyor. Efendim, o bakımdan e, bir insana Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu derseniz müminse tamam ama mümin değilse Peygamber Efendimiz bir takım kimseler için e, şey yapacağını bildirmiş efendim istiğfar, tevbe istiğfar etmek istemiş. allah Teala Hazretleri müşrike inanmamış kafir bir insana tevbe ve istiğfar etmekte o değildir. Zaten istiğfar etsen de kabul olmaz onlar hakkındaki o dua. Efendim geçerli olmaz. İbrahim Aleyhisselam da efendim babasına dua etmiş. Dua edeceğini söylemiş. Se estağfirulleke Rabbi. Sen şu putları imalden vazgeçmiyorsun, tapınmaktan vazgeçmiyorsun. Eh, sana Allah'tan tevbe dileyeceğim demiş. Vaat ettiği için o tevbeyi yapmıştı. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın o hareketi bir söz verdiği için söz yerine gelsin diyeydi. Ey Resulüm sen müşriklere dua etme. Yani öyle diye buyurduğundan, dua etsen de zaten geçerli olmaz diye buyurduğundan Esselamu Aleyküm demek de bir çeşit dua olduğundan, güzel bir dua olduğundan müşrike Allah'ın selamıyla selam verilmez ama onların arasında geçerli olan hello, efendim, çüş, çüş, efendim, vesaire filan gibi dilim sürçtü, sürçtü kusura bakmayın. Eşime söyleyeyim. Kastım yok diye. Efendim bazen de İngilizler bizi bilip söylüyorlar selamünaleyküm diyorlar mesela. e Efendimiz'e Yahudiler gelirlermiş. Ee, hileli bir söz söylerlermiş düşman olanlar. Esselamu Aleyküm dermiş. Essam ölüm demek. Esselam selamet demek. Essam ölüm demek. Yani böyle lafı gürültüye getirip beddua etmiş oluyorlar. Esselamu Aleyküm. Esselamu Aleyküm. Yani ölüm senin üzerine olsun demiş oluyor yani. Peygamber Efendimiz'e Allah bildiriyor Kur'an-ı Kerim'de. Hayyevte bimadem yuheyyikam bihillah. Yani makul olmayan bir şekilde sana dua ediyorlar efendim diye bildiriyor onların o hilelerini. Peygamber Efendimiz sadece ve aleyküm dermiş. Size olsun. <laughs> evet. Bir de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin civardaki devletlere gönderdiği mektuplar var. Peygamber Efendimiz peygamberlik vazifesini yapıp Arap'ı, Arap kavmini İslam'a davet edip Arabistan'a yerleştirince İslam'ı Bizans'a, Mısır'a, İran'a, Bahreyn'e, Habeşistan'a mektuplar gönderdi. Bu mektuplar e, tespit edilmiştir. Elimizde şeyler var, metinleri var. Şöyle başlıyor. Karşısındaki insan henüz Müslüman değil. Esselamu ala menittebe'al hüda. Selam olsun hidayet edenlere. Esselamu ala men ittebaal huda Ondan sonra da diyor ki, işte ben Allah'ın Resulüyüm. Müslüman ol, iki canda saadette, selamete er. Hem kendin saadete, selamete erersin hem de emrinde, maiyetinde bulunan insanlar selamet bulmuş olur, onların sevabını da kazanırsın diye İslam'a davet ediyor. Eğer Müslüman olmuşsa davet ettiği